F'dawn il-vjaġġi enċiklopedici, rajna li hemm modi kif nimirħu lejn xtut oħra. Nimirħu lejn xtut oħra imma minn xi daqqiet insibu ruħna bejn sema u ilma. Unsibu ruħna bejn sema u ilma xi drabi għax anka ma nkunux nafu il-fejn eżatt jinstabu dawk ix-xtut l-oħra. Għalkemm forsi jgħat nitkellem u nuża kliem illi jfisser ħafna u ma jfisser xejn hawnhekk, qiegħed fl-istess waqt naħseb dwar is-suġġett illi għażilt illi interraq lejh illum f'din il-parti tal-vjaġġi enċiklopediċi tagħna. Permezz tal-Wikipedija jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti, se nara daqsxejn dwar lingwa partikolari ħafna illi affaxxinatni sa minn meta kont tifel żgħir. Ċert illi ħafna illi qegħdin jisimgħuni ngħid dan il-kliem bħalissa semgħu wkoll b'din il-lingwa. Però naf ukoll illi hemm diversi nies illi qatt ma semgħu biha. Apparti li hemm nies li jafu biha u oħrajn li ma jafux biha, ċertament hemm ħafna aktar minn dawn iż-żewġ kategoriji f'daqqa illi aktarx illi qatt ma semgħuha mitħatta sew din il-lingwa. Qed nirreferi għall-Esperanto. L-Esperanto huwa lingwa partikolari ħafna u allura naħseb illi ikun xira illi nfittxu l-artiklu eh, enċiklopediku dwara Propju fil-Wikipedija, il-Wikipedia eh, bil-Malti eh, kif għadna eh, aktar kmini. Jekk però nibdew bil-artiklu dwar l-Esperanto illi nsibu fil-verżjoni l-aktar marufa tal-Wikipedia ġifiri dik bl-Ingliż, insibu li dan huwa artiklu twil, twil ferm eh, u dettaljat ma ngħidilkomx kemm. Eh, insibu koll illi dan l-artiklu jeżisti prattikament biex ma ngħidux kompletament bil-lingwi kważi kollha jew tal-anqas dawk ewlenin tal-Wikipedia. Hemm qrib il-200 lingwa illi jeżisti biha dan l-artiklu. Fil-Wikipedija il-Wikipedia bil-Malti, hemm dik li nsejħula nebbieta. Nebbieta jiġifieri il-bidu ta' artiklu illi hemm fejn jista' jiġi żviluppat eh, sostanzjalment dan u f'dan il-każ naturalment jista' jiġi żviluppat sostanzjalment eh, permezz ta' traduzzjoni. Jena sanajdilkom xem sissa f'din il-nebbieta. F'din il-nebbieta hemm li l-Esperanto huwa l-iktar lingwa awżaljarja internazzjonali mitkellma madwar id-dinja. Din l-lingwa nħolqot mill-oftalmologu Pollak L. L. Zamenhof fl-1887. Zamenhof l-ewwel iddeskriva din il-lingwa internazzjonali billi ppubblika f'ħames lingwi taħt il-psewdonimu Doctoro Esperanto. Din il-kitba ħafna drabi kienet imlaqma bl-Esperanto bħala l-unwa libro, jiġifieri l-ewwel ktieb. Hawnhekk nitlobkom anka tiskużaw e, il-pronunzja tiegħi tal-Esperanto. Jiena bl-Esperanto ma nafx, però jidher ukoll li l-intenzjoni tal-Esperanto e, hija li tkun lingwa illi hija mitħatta u miftema e, minn kulħadd kemm jista' jkun, anke jekk il-biċċa l-kbira minna la nafuha u wisqanqas ma nifmuha. Il-kelma Esperanto anka skont ma' un miktub f'din in-nebbita fil-Wikipedija dwarha, tittraduċi eh, bl-Ingliż bħala wieħed li jittama. U allura eh, naraw li hawnhekk hija xi ħaġa illi hija forsi ħolma hija xewqa eh, illi din il-lingwa tifjorixxi kif forsi immaġina anka Zamenhof. L-artiklu anke fin-nebbieta għandu dan il-klim. Lan ta' Zamenhof kien li joħloq lingwa faċli u flessibbli li servi bħala it-tieni lingwa universali biex trawwem il-paċi fid-dinja u l-arfin internazzjonali u biex tibni komunità ta' kelliema. għax huwa emmen illi wieħed ma jistax ikollu lingwa mingħajr komunità. Il-kumplament tal-nebbita li nsibu fil-Wikipedija dwar l-Esperanto hija mimlija frażijiet sempliċi eh, illi eh, huma tradotti eh, mbagħad għall-Esperanto sew bil-kitba li naraw hawnhekk anke fuq l-iskrin tagħna meta nħarsu lejn il-Wikipedija, Kif ukoll hemm ukoll il-verżjoni audio tagħhom daw ġifieri wieħed jista' jisma' recording żgħar eh, illi hemm eh, biex jara x'inhija l-pronunzja ta' dik il-kelma bl-Esperanto. In-nebita tal-Wikipedija għall-Esperanto mbagħad eh, tala permezz ta' lista eh, pjuttost twila ta' awturi li kitbu xogħlijiet bl-Esperanto. Eh, u dawn anka interessanti ħafna jinkludu eh, traduzzjoni tal-Koran eh, għall-Esperanto. Jina eh, anka għax hawnhekk bil-Malti kull manna hija biss nebbita sissa għall-artiklu tal-Esperanto, ta Għażilt illi mmur fuq ħolqa li hawn hawnhekk dwar lingwa awżiljarji internazzjonali. Għax, propjament, dak huwa eh, xini eh, din l-Esperanto hija lingwa awżiljarji. U hawnhekk eh, meta nidħlu fuq l-artiklu dwar il-lingwa awżiljarji internazzjonali, insibu li hawn ftit dettalji eh, mhux ħażin. Insibu li din hija paġna li tinstab ukoll fuq aktar minn 40 eh, edizzjoni oħra tal-Wikipedia eh, b'lingwi varji, naturalment hemm lingwi ewlenin tad-dinja u kif ukoll inkluż naturalment il-lingwi ewlenin Ewropej Eh, u allura wieħed ma jiskantax wis illi dan l-artiklu Eh, jeżisti anka verżjoni tant tajba eh, illi jispjega xinija il-lingwa awżiljari internazzjonali anke li lin mill-Esperanto. Jina sanqralkom eh, siltiet ħfif minn din il-paġna unek li nsibu fil-Wikipedia dwar il-lingwa awżiljari internazzjonali eh, anka biex nifmu xi ftit aħjar eh, x'inhu l-Esperanto. Lingwa awżiljari internazzjonali magħrufa wkoll bħala lingwa awżiljari fil-qosor i AL, illi huma wara kollox inizjali meħudin minn International Auxiliary Language bl-Ingliż, hija lingwa maħluqa għal komunikazzjoni bejn nies ta' nazzjonijiet differenti illi m'għandhomx l-istess lingwa, li hija biex tiġi mitkellma bħala t-tieni lingwa ta' għajnuna komunikattiva internazzjonali. Għalkemm din hija idea antika ħafna, l-IAL titqies għall-ewwel darba fuq il-bażi teoretika serja mil-lingwisti Edward Sapir u Otto Jespersen. Dan kien fil-bidu tas-seklu li għadda. Hawnhekk hekk hawn miktub fil-Wikipedija u għandi nifhem jien illi jkun aktar preċiż jekk wieħed jgħid illi dan kien fil-bidu tas-seklu 20 eh, allura għandi nifhem jien eh, jekk kien huwa s-seklu li għadda jew kella kien is-seklu 19. Imma hawn huwa fejn eh, ikun hemm bżonn anke allura aktar preċiżjoni u fejn wieħed ma jiddejjax illi jimmodifika anka paġna tal-Wikipedija jekk ikun jaf it-tarif preċiż u eżatt illi għandu jkun hemm flok dak illi qed jidher. Inkomplu b'dak li għaw hawnhekk miktub eh, jingħad li b'mod speċjali l-ħsibijiet ta' Sapir għadhom siwja sal-lum l-argumenti ta' filosofija kostruttiva jkomplu jsaħħu dawn il-ħsibijiet. Dan l-artiklu jagħmel enfasi fuq ir-rwol tal-kreattività fil-lingwa konxja. Fl-istess waqt, irid jingħad li, minħabba l-kumplessità tal-lingwa, il-lingwisti saru joqogħdu ħafna aktar attenti li ma jagħmlux dikjarazzjonijiet daqshekk ġenerali. Fil-fatt, ħafna kliem użat huwa problematiku, pereżempju, qatt m'hemmx definizzjoni ċara fuq x'inhi sempliċità u loġika fil-lingwa. L-ewwel parti ta' dan l-artiklu mbagħad jittratta il-bażi teoretika. It-tieni parti li għada fil-fatt trid titlesta anka minn dan l-artiklu, e tagħti lista ta' lingwi artifiċjali illi sosnu l-istatut ta' l-IAL. It-taqsima tal-bażi teoretika e, Għandha wkoll diversi sottotaqsimiet eh, fiha. U ħa nibda billi naqralkom eh, l-ewwel waħda minn noddaw illi hija msejħa relattività lingwistika, il-lingwa u l-ħsieb. Skont Sapir, il-lingwa hija l-kapaċità mentali illi tordna u tistruttura l-ammont kbir ta' esperjenzi li naddu minnhom kif ukoll il-kapaċità li sawar il-kunċetti u tihom forma konkreta f'tifsir. Fil-qosor, il-lingwa hija kapaċità mentali illi tagħmel possibbli il-ħsieb. Din l-idea għandha l-bidu tagħha fil-filosofija ta' Wilhelm von Humboldt. Il-lingwa hija organu illi isawwar il-ħsieb insibu f'ktieb u publikat fl-1969 propju fuq paġna 190 tiegħu dawn. Jek tidu taraw ir-referenza u anka l-komplement ta' referenzi li hemm jiena ħeġġiġkom li tmorru direttament fuq il-Wikipedia naturalment. Issa anka stabbilejna illi referenzi ħafna drabi huma l-aħjar ħaġa li hemm fil-Wikipedia għal min irid aktar forsi minn sempliċi artiklu enċiklopediku. U meta ngħid sempliċi artiklu enċiklopediku ninduna li din hija frażi relattivament redikola. Imma ħalli nkompli naqra hawnhekk. Fil-fatt, l-idea għandha similitajiet kbar mal-prinċipji tar-relattività lingwistika illi jsostnu relazzjoni intima bejn il-kategoriji lingwistiċi u l-ħsieb fuq il-livell ta' kull lingwa. Individwi jaħsbu fl-istrutturi, jiġifieri fil-grammatika tal-lingwi tagħhom. Din ir-relazzjoni bejn il-lingwa u l-ħsieb dwar il-fatt li l-kategoriji imposti mill-lingwa jikkanalizzaw u jistrutturaw il-ħsieb hija magħrufa bħala l-ipoteżi ta' Sapir u Wolf. Jina hawnhekk nieqaf naqra U eh, fil-verità, san kompli anka inħallikom tisimaw lil ħaddieħor jaqra bl-Esperanto, jitħaddet bl-Esperanto. Ekk intom tistaw anke tisimaw il-ħoss ta' din il-lingwa. La somero jam finigis, mi esperas ke vi bona fatis dum Esperanto renkontiġoj. Mi mem uzis pasportan servon por iomete Dan il-klim li qegħdin tisimgħu huwa bl-Esperanto. L-Esperanto hija lingwa mill-aktar interessanti kolli ngħid illi eh, aktar ma nifimiex mill-li nifima. Imma il raġuni hija waħda sempliċi li din hija lingwa li jiena. Unu estas kien li ankora unur serċas ejoin en la urbo aw regiono